Però, com ja és habitual, abans d'entrar, d'introduir-nos en resultats, introduir-nos en eh, els aspectes més importants de l'actualitat esportiva presentam els nostres convidats i també als nostres tertulians en el dia d'avui. Avui volem parlar d'un esport que és cada vegada més conegut, que és cada vegada més practicat, que cada vegada té eh, més afició i que cada vegada la nostra illa compta més instal·lacions. No és habitual que en aquest programa parlem de pàdel, no és habitual que eh, tinguem convidats que ens expliquin una mica la trajectòria ara mateix d'aquest esport dins la nostra illa i fora de la nostra illa, perquè els dos convidats que tindrem avui ens poden dar moltes referències de com s'està desenvolupant el pàdel a nivell mundial. En Pere Tarrés és el nostre primer convidat, ell és delegat insular de la Federació Territorial de Pàdel a Eivissa i Formentera. Benvingut, Pere. Moltes gràcies, Bonet, i, i gràcies per convidar-nos per passar aquesta tarda. Clar que sí, aquí parlarem avui, aquesta tarda nit, d'un esport que dic que cada vegada té més adeptes, no? Eh? Cada vegada té més afició. Això cada vegada va més i, i bueno, esperem que això segueixi així. I tenim una persona que eh, hauran eh, aquests dies observat, probablement, en els mitjans de comunicació, ha sortit al llarg d'aquests dies eh, eh, per diferents motius, no? Per un, una espècie de clínic que es va fer a Eivissa en, en dos eh, referències nacionals, però també internacionals del món el masculí i femení. Ell va estar participant eh, en aquest encontre que es va fer a Eivissa i, per altra banda, ell és un dels eh, eh, palistes més destacats a la nostra illa. De fet, el campió d'Eivissa es diu Marc, eh, Marcos Tur, no sé si li agrada que li diguem Marc o Marcos, però bueno, en qualsevol cas Marcos Tur. Marcos Tur, benvingut, com estàs? Gràcies, com estàs? Estàs còmod, estàs estic a ple, com, tranquil? Estic a ple, tranquil. Molt bé, així m'agrada. Molt bé, de, parlarem de pàdel, que d'això en saps un rato, sí, eh? que d'això en saps molt. <laughs> Tant en Pere llavors, com en, en Marcos eh, també es dediquen <clears throat> una mica <clears throat> un aspecte important també en l'esport que eh, és l'ensenyament, en definitiva, eh, que mm, aporten la seva experiència, els seus coneixements <clears throat> per la gent que comença, com jo, per exemple, que no en tinc ni idea, però que alguna vegada també eh, anem a, a dar un parell de regatades, que es diu, no? Doncs Joan Riera, com estem? Molt bé. Sí? Aquí escolta, sempre escoltant jo. L'espanyol bé, eh? Molt bé. A passar de tot? Us ho va, Jo ja sabia que us, tot, eh? us ho farien passar us ho ne. farien passar malament. Home, sí. la veritat és que, sí. si m'ho han de recordar... Sabia que no guanyaríem, que fet passar malament però sabia que us ho farien passar fa malament. Fa dues temporades que van sí. perdre una lliga, eh? Sí. Amb un bolet de, de, de, de Tamudo, va ser, per això? Sí, crec que sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí sí, sí. no? sí, sí ¿Lavi, Champion, ¿cómo estás, campeón? Bien, buenas, buenas tardes. Me estoy riendo mucho porque <laughs> le ha dicho aquí a los dos campeones. Por, cierto, felicidad a los dos por la parte que corresponde, porque yo sé que veo padres, porque sabéis que todos los futbolistas que vienen a Ibiza ya no, ya no le gusta el fútbol, ya le gusta el padre. Bueno, tu hermano Kiko. Bueno, no, mi Kiko no, le gusta el padre. en mi casa tiene zapatillas. No sale del juego de campo, vamos. no, del de campo. Y mi villita, la última que fui a Bifit, la raqueta fue a Puigdemont Quiere decir que aparte de que sea un deporte bonito, también es un deporte que no quieres perder. Y ahora llevaré yo al maestro, le pondré una faja y vamos a jugar tú y yo al padre. Aquí, No, falta no, no, ellos solos. los os Jugaremos a 12 Pero de un punto cada uno. y seguro que me gana. Bueno, eh, que anda de parlar, que te vas de a Barcelona, no? No, me voy a perder yo. Espérate, que te lo voy a explicar en inglés. Barça, ah, Atlético de Madrid. Dígame un inglés. Te lo voy a explicar, en inglés. Pero tú te crees que yo, con lo que a mí me gusta el fútbol, con las amistades que yo tengo en el fútbol, en los dos equipos que se enfrentan mañana, como me tratan en Barcelona y en Madrid. Si te parece, jefe, amigo. Yo, yo, Juanito, si te parece, me dejo de ver ese partido. Perdona, perdona, es que lo voy a aclarar. Es que me cuesta menos que comer en Ibiza en cualquier restaurante. Viajar mañana a Barcelona ver el partido, y al fútbol, mm, dormir y venirme. Me cuesta 48 euros. Si te parece, me pierdo yo el partidazo mañana. se andó, la melancilla. Sí, No está cabreado porque no me la eh, llevo. Uh, se a los veteranos de la peña. También. Se endú en Sergio. No, perdón, y mm, mañana me llevo al cabezón este y a Jordi Tapia. A Jordi Tapia es que se apunta no hemos ido mai. Mai, mai, mai, mai. ¿Eh? tenemos que hacer nosotros? no se queje que también va y es un privilegio. lo que pasa es que pero yo, voy, pero yo voy con mi familia, pero, eh, eh, oye, perdona, Yo, quiero ir un día fui el otro día al Madrid-Barça con mi familia, con todos mis veteranos. Y mañana voy con el ceporro este que estoy buscando ah, en la entrada. Ah, que también, tiene. Ah, con Sergio. Sí, y mi compadre Jordi que ya tiene un marcapaso así, así de grande. Y lo que quiero lo que quiero es que sea un gran partido, que no se lesione nadie. Si gana el Barça, me Y si gana el Atlético Madrid, como tengo buenos amigos, pues tampoco. Pero lo que sí te digo, para todos los oyentes que dicen, es que siempre... Pero si es que a mí me cuesta ir a Madrid y a Barcelona menos que comer en Canalfredo. Seguro. Me bueno, en Canalfredo que no pago, porque tengo firma. No, pero, no, pagas no porque no te cobre. Eh, bueno porque voy con otra gente paga y si no yo no voy a pagar, porque tengo una cláusula que tu mujer, por cierto, no me deja pagar. ¿Le parece a usted bien? lo digo claramente. <laughs> Sergio Tortosa, ¿Cómo estás, Sergio? muy bien. ¿Sí? Pues también tenemos una de Barcelona, ¿no? Sí, sí. A este le tenía, ¿eh? tenía tenía ganas de, ah, No, es que ya estuvo conmigo. no, Sergio, no, se, pasa, Mal, no se pasa mal. no se pasa mal, no Bueno, un altre culé que de unidos eh? sí. Sí, sí, su padre, su padre No, cante em para me, invitó también un día. ¿eh? me invitó también. Tu padre ¿eh? es más del Barça. me deja que te diga una cosa que te va a alegrar. Bueno, Marcos no, ¿eh? Ah, Marcos, yo les tengo, a, mira, les tengo a los dos. Marcos es muy buen tío, lo que pasa es que... Eso es merengue, Y que, porque parece que estoy viendo a mi hijo ahí, que no lo conocéis. Les tengo una envidia sana. Mira qué guapos, qué edad tienen, deportistas. Sí es que la madre que los parió. Bueno, ahora, venga. Deja que diga una cosa que te va a alegrar. Ahora. Te va a alegrar. Venga. Mira, hay un niño en Ibiza que quiero felicitar, que es Jordi Tú Jordi Tú, Hombre. Vale. Y lo voy a mirar si. Eh, aquí. Sí, sí. Pero mira si te voy a felicitar. Mira si te voy a felicitar. Que hace un mes. hace un mes que lo sabía. No, perdona. Ah. Y dije, no voy a nombrar a Jordi Tú hasta que no salgan los medios. Pero tanto el Barcelona como el Atlético Madrid, por este brutoncete que tienes aquí, saben del pie que coge a Jordi Tú como estudioso, como persona, como futbolista y como familia. Y donde se formó yo, también. Y yo lo digo ahora mismo aquí, que me alegro mucho por él, y así algún entrenador de Ibiza mm, como se han pegado un cabezazo en alguna roca, yo no entiendo cómo ese Jordi tú, entre equipos juveniles que hay en Ibiza en categoría nacional, no juegan no, ninguno. Y la formación eh, deja un, pequeño, eso, Y lo ficha el Barcelona. Un pequeño matiz de la formación eh, que tuvimos el otro día Juanjo Bartomeo, el chico hasta muchos años en, la, Peña Blanca y Blava y también he de felicitar a la Peña Blanca y Blava por el gran trabajo. No, pero perdona, y hay tres equipos en categoría nacional juvenil y resulta que no juega ninguno y lo ficha el Barcelona. No, pero eh, no, no parla, de eso parla de esa Peña Blanca y Blava que, eh, estamos aquí, estamos aquí para alguna cosa. Blava no, de este señor junto a toda la Peña Blanca y Blava que hay que quitarse el sombrero como están trabajando con los niños. La Peña Blanquiblava y muchos clubes de Ibiza. Sí, pero es bueno mencionarlo porque, sí. porque este año San, bueno, es Rafael... Bueno, estan, estan parlant d'algú que coneixem, però és que potser molts dels que ens escolten ara no saben de cap al Però sabes que te molts dels que ens senten ni ens miren <laughs> tampoc. Però espera, deixem-ho deixem explicar una mica, no? En Jordi Tur, un jugador de sa baixa, d'Eivissa, de futbol ibicenc, eh, va estar molts anys des de petitet en la penya blanca i blava, que ara està amb el Sant Rafael, que és cadet, que fa molt de temps que hi ha eh, diferents eh, tècnics de clubs importants espanyols que l'estan seguint. I serà el primer eivissenc, això és important, el primer eivissenc que anirà a la Masia, que estirà a la Masia, que estirà en, en grans valors del futbol nacional, i això ja és perquè aprovar i a mirar i a no, buscar, n'hi no hem anat molt. No, no, però he, he, Hagut, hagut un, un gran amic meu, sí. ex psiquiatre o psiquiatre que es diu Miguel Torres, que sí. havia jugat en l'Ibissa, sí. que va jugar, eh, salvant va el senyor Boter, mm. en aquell temps, a jugar amb el Barcelona i en Xitxa de d'Eulàgia Perdonat també estaven amb el no, però, Barcelona. Però, però una cosa està no havia, sí, amb el Pepe... Barcelona, una altra cosa ha estat a la Masia. la Masia, no. Masia, no. Vull dir, a la Masia, no. saps, a la Masia, no. que entren des de molts jovenats, segueixen mira, un, una educació, uns cursos, eh, segueixen estudiant a la Mira pues, lo que te a Si yo técnica yo, que son en Pere Hoy estoy contento porque yo voy a... Yo, molt, fíjate es como Labi, que yo podía haber sacado pecho, porque hace un mes y medio la selección balear hizo un campeonato en Mallorca, ¿vale? Y al mes cuando fue Jordi Tú y lo vieron jugar en Baleares, dijeron, ese número me quiero informar, dijeron, ese número es divisa. Mm. Y te voy a decir quién me llamó, porque ellos que me mojo ahora, que está allá en el Barcelona. Carlos Aguilera, director del fútbol base del Atlético Madrid. Me dijo, Lavi, quiero que me digas cómo se llama este chico en inglés, en español y en alemán. Estudios, cabeza, formación, cómo Y, y, yo estuve callado, sin embargo lo digo hoy felicitando a él y a su familia, Jordi, tú, de que está en un club como en el Barça. y voy a del Atlético Madrid, pero en el Barça también gente del entorno Guillermo Mamó ya me ha dicho cómo en inglés, en español, porque aparte que sea buen jugador, como persona es fundamental. Bueno, estudiar. Eh, amigo. Y ya lo saben Atlético Madrid Barcelona, y yo no he sacado pecho, para que luego no diga los cabezas cuadradas que, lo, que presumo de eso. Mira, si está callado Nada más entramos una mica més. Ah, bueno, pues ya está Nada más de, resultado resultado cap de semana Es más importante que més hem de destacar, sense cap dubte, és eh, l'excel·lent a final que ha aconseguit el Ushuaia Ibiza Volley. Ja no mos darà temps, eh, espero, o espero que sí, que mos pugui dar temps de parlar amb Antoni Gino en algun moment, eh, des de realització, eh, faltes telèfono eh, per poder contactar amb Antoni Gino, però el trobarem en seguida per poder parlar, per poder parlar amb ell. Eh, L'Ushuaia Ibiza Volley ha aconseguit el tercer lloc de la classificació, d'aquesta Superliga masculina de voleibol ha aconseguit el tercer lloc després de guanyar aquest cap de setmana en el Vigo, una tercera posició que li permet en, sa, en el playoff, en aquesta fase de competició, li permet en l'Usuà Ibiza Volei jugar contra, eh, no jugar contra el CAI Teruel, que va ser, diguéssim, el més problemàtic, no? jugarà davant de l'Unicaja, veurem a veure què passa, si eren dos equips molt igualats, i té molt bones sens sensacions Antoni Gino. Bé, eh, parlant de futbol també, la penya va guanyar 2 a 3 a Manacor, una victòria que el segueix situant en aquest segon lloc en lluita per liderat amb el Mallorca, el Formentera va perdre 1 a 0 a Menorca davant del Mercadal, un gol de penal que li va ser suficient a l'equip menorquí per sumar 3 punts i entrant-se a lluita ja eh, per tercer i quart lloc, en aquests moments allà hi ha una barratge d'equips que poden qualsevol entrar dins dels quatre primers classificats i el Sant Rafel, que plorant, plorant, però va guanyar 3 a 0 en el Centení, suma 3 punts vitals importantíssims i d'aquesta manera eh, es situa amb una mica més de tranquil·litat. La tranquil·litat absoluta no la tindrà fins a darrera jornada, però en qualsevol cas és important anar sumant i especialment a casa. I després destacar també el Purman que va guanyar el Ràpid dins la regional preferent, una victòria que, junt amb la victòria del Puig d'en Valls, situen ara de manera destacada en el Purman i el Puig d'en Valls en el lloc alt de la classificació general. Bé, ara entrarem a parlar de tot això una mica. Vull començar parlant de pàdel i en el moment que es puga per part de, dels hoy, nostres... Hoy necesitamos tres horas, eh? Sí, avui necessitem molt de Uf, temps. Ja, ja te lo digo bueno, jo. Ja, ja no podran parlar amb Antoni Gino, crec. Bueno, eh, Pere, com surt això d'Espada de la Eivissa? Perquè jo sé que tu ets iniciador, ho sé, eh, per molts de motius, però en qualsevol cas sí que a nivell organitzatiu, no? a nivell federat, a nivell d'estructura, de, de, diguéssim, competitiva, tu llences una mica l'activitat d'espàdel i per altra banda crec que ets el fundador del primer club de pàdel d'Eivissa, no? Bueno, sí, però bueno, eh, jo sóc d'uns dels primers, eh? no, no, no, no hem de dir és, és primer. Sí que és veritat que, que ara parlava, quan venia, dic Marcos, no te posis nerviós. I m'he fotut set gots d'aigua antes de, antes de començar. Me dice, si, eh, te lo voy a cobrar, eh, te lo voy a cobrar. Entre amigos, home. <laughs> ¿Eh? Te voy a cobrar el vaso, me diu. No, pues mira, el, fa uns 14, 15 anys es van fer, eh, bueno, havia les pistes, les úniques pistes que havia a Eivissa eren les de l'Esport Center, mm -hmm. que estan aferrats des, des club d'Antoni, i, i nosaltres vam començar eh, a jugar per allí, és, és que deixàvem un poc els tennis, que ja no, ja no, ja no podíem seguir jugant a tennis perquè és molt més exigent que el pàdel, el bo del pàdel, és que és un esport molt fàcil d'aprendre i de començar-te a iniciar. Eh, jo sempre ho comparo amb altres esports de raquetes com és el tennis, que és l'esport rei, de la raqueta i, i es, eh, es pade, es tenis necessites un any, dos anys per començar a competir. En canvi, es pàdel fas dos, dos classes i ja vas a jugar quatre o cinc vegades amb els amics, ja, comen, ja, ja fas un intercanvi bastant fluid i en seguida ja et pots començar a apuntar a lligues o a algun eh, a, a tornejos i, i és molt, molt agraït, és molt social eh? per això que és, és lo, lo polit d'Espadel. I arrel de, de lo que estava comentant, que vam començar a anar per allí per l'Esport Center i, i, i ja vam, a la directiva del Club de Campo, des d'on jo m'he criat, ja li vam dir a la directiva, ei, heu de començar a fer altres pistes perquè, perquè això és un esport superdivertit, que anirà més, anirà més, i, i bueno, pues fa uns 14 anys es van fer dos pistes de muro en el Club de Campo i, i llavors ja, després ja es va fer la primera de vidre, tal, tal, i ara actualment en tenim set i mos quedam molt curts i, i, i mira, va, el Club de Campo va començar a fer pistes, es Viver, eh, Sant Antoni, Santa Eulària, i actualment... Però, però espera, el, te, el, el, el pàdel ha eclipsat el tenis? El pàdel ha eclipsat el tenis. A veure, el, el tenis és el, és el deporte rei, lo que pasa que eh, ahora mismo el, el segundo deporte más practicado de España es el pádel por detrás del fútbol. Sí que és verdad que el, el pádel és un esport molt jove, que té molt marge de créixer a nivell estructural, és a dir, federatiu. Eh? És això, quan jo fa dos anys me van proposar de, un molt amic meu de Mallorca, en Pedro Mar, mm. que és, és president, me va proposar eh, intentar col·laborar, bueno, posar-me dins la federació per col·laborar i intentar fer créixer aquest esport, que és el que necessita, aquest esport, cre créixer amb estructura federativa, tenir un mateix reglament, eh, a nivell de reglament, eh, d'organització, organització, de rànquing, perquè al final un esport eh, eh, es, es medeix per lo gros que és amb el número de llicències. Però una mica com ha plantejat en, en l'avi, no? de, parlàvem de tennis, pàdel, no? <coughs> molts de tenistes s'han passat a pàdel, mm. molta gent que s'ha introduït de repent dins el pàdel diu, eh, provem una mica de tennis, menys, no? Però bueno, qualsevol cas, sí que és cert que és un esport que de repent comença a practicar, això és una mica com la natació, dic jo, no? La natació hi ha molta gent que el practica, molt poca que competeix, però molta gent que està allí, diguéssim, cada dia o cada dos dies o cada tres dies fent activitat esportiva, no? I el pàdel jo crec que és una cosa ara semblant en quant el seu eh, inici, no? Molta gent el practica, poc, més poc que diguéssim, competeix, no? i més poca també estau a, a un nivell, diríem, de, de, de, de poder estar en lligues o poder estar, eh, diguéssim, a un nivell competitiu eh, regular diguéssim, no? Eh, sí que hi ha molts de tornatjos, tornatjos privats, tornatjos de, de, de clubs, no? això sí que és veritat, però sí que és un, un esport que inicialment tothom pot practicar. No? Sí, però el que es referia que és el desgast físic que sí. té el pàdel és, mo, eh, és molt... Molt menor, no? Molt menor mm. que, que, te, que tenis o que te puc dir un partit de futbol, saps? Que ahir pues, mm, dos amics, es, eh, es junten amb una, eh, i, i poden fer una partideta eh, des de des d'iniciació de total passa l'intercanvi de pilota i ja es foten unes rialles allí a la pista i, i fan la suadeta que al final... Jo, jo, Luca... yo que veo Padres mucho con el jugador de primera y ahora le voy a preguntar aquí a, a Leo Marta. Messi del padre que aparte de que se, sí se suda, y mucho. pero es más la colocación que la práctica en el pad porque yo, yo veo mucho, yo me quedo flipando como han mejorado jugadores. ves partidas, por ejemplo, Kiko, Villa, eh, Casquero y, José Mario Reina, y tiran las raquetas. Pues te digo que es muy competitivo. Sí, aparte de saber colocarte, después también tiene un desgaste físico, porque al final, entre ir para adelante, ir para atrás, ir para adelante, ir para atrás, al final lo notas en las piernas. Cuando acabas un partido acabas con las piernas que acaba sent blanda. A veure, jo no vull comparar eh, eh, en el nivell que té Marcos, el nivell que tens tu, Pere, el nivell que demostren ser élite, diguéssim, no? perquè eh, eh, és un esport també que té élite. No? Eh, això, evidentment, està a anys llum de, de veure gent que s'inicia, gent que comença de repent a practicar-ho. No és comparable, però el que sí volia intentar eh, explicar, diguéssim, als nostres oients, als espectadors que ens veuen, és que és un esport que de repent, de repent, ha tingut aquest boom, aquest boom social, diguéssim, no? allà on tothom hagi fet activitat física o no, vol practicar, o quasi tothom, no? Tothom es veu en, en coneixements, diguéssim, base, mínims, no? per poder-hi accedir. I que això és positiu, no? en el sentit de, de que es, es pot crear una gran massa, no? el que deies principi impera. Eh, però Marcos, té de tenir alguna qualitat específica algú que es vulgui dedicar eh, eh en espàdel, al eh, marge d'estar eh, en condicions mínimes, no? Atès, si per exemple jo, per exemple, que venc dels tennis, mm. més per exemple, per, depèn quin colp, més més fàcil que si només t'inicies en espàdel directament, perquè tens, tens la volea, tens diversos colps que ja tens, que només al final el que canvia és la pala, la raqueta passa a la pala, però no, no es tan, el cambio no es tan drástico. No, y luego hay partidas que estás relajado y hay partidas que tú ya te motiva y la intensidad que te metes tú mismo diciendo es que les quiero ganar. Eso te hace sudar y, correr 10 veces más que una partida relajante. Además tú lo sabrás. Sí, aparte hay partidas que te puedes pasarlo bien, después tienes partidas para competir. Exacto. Que te puedes divertir, después de aparte puedes competir, puedes hacer varias cosas Sí, bueno, una mica se se lo que digo en Bonet es que, que una persona que que hagi practicat o no hagi practicat esport en la seva vida. Sí, és el que és el bo d'espada, que una persona que no ha practicat mai esport en la seva vida pot entrar a una pista, divertir-se i fer esport, per lo que parlàvem des del desgast físic, que tu pots, eh, mm, pots, el docent pot regular la intensitat de la classe en funció de, de, de, de l'alumnat que té davant, saps? Bueno, però jo no vull tampoc que la gent que no ha practicat pàdel, per exemple, o sí, que sí. no ha vist molt de pàdel, que jo crec que ha, queda poca gent, no? Així. Però bueno, en qualsevol cas, gent que no té un contacte amb aquest esport, eh, que es quedi la sensació de que això està tirat, vull dir, que no, que hi ha que no, fer un clar, esforç clar, clar. i que, perquè jo vaig a una classe setmana i vaig amb la llengua fora i, jo, i, i bueno, no? I que, que, que, que bé, que sí que sí que és cert que llavors hi ha gent que s'inicia amb aquest esport mm, sense rebre classes, per exemple, no? i automàticament van intentant agafar una mica les normes i el funcionament i tal, i, i, si, i si tiren, no?, a la piscina. Hi ha gent així, sí, també. Sí, sí, sí, eh? molta gent. Que lloguen pistes... El que, passa, i... el que passa que aquesta gent anirà aprenent, bueno, farà passetes de, de formiga, exacte, exacte. I, i una persona que fa classes, pues, sí. anirà a... Pues, la qualitat, diguéssim. Anirà... Jo com Marco no quiero jugar, porque seguro que me desmayo. <laughs> Crec que tenim en Toni Gino, és important Està que el saludem, Toni. és important. Toni Gino, com estàs? Hola. tardes. Bones tardes. Com estàs, Toni? Molt bé. Content, Com imagino, no? Content perquè, home, ja n'hem <laughs> parlat alguna vegada aquí, has vingut en el programa, però... Poques vegades, però, eh? Té, Poques. Té, té, té... més. A veure, Toni, això de quedar tercers de la Superliga Espanyola de voleibol, eh, sabem fins on hem arribat realment o no? Eh, encara no, encara queda feina per fer. Hem de jugar a playoff. Eh, encara no està acabat Eh, molt la verdad que, que me sentí eh, de una manera que, no habíamos experimentado sin Sara, pero bueno, volem un Sí. Tony, que siento que haya bajado de categoría, porque vamos, lo tuyo no es normal. Hay que hacerte una estatua y estás transmitiendo como si hubieses descendido de categoría. gracias. <laughs> Muchas, muchas gracias, no, por favor. Nada, un poco en coña y un poco <laughs> eh, que no sabemos también qué decir porque esto es nuevo para nosotros. Es la primera vez que quedamos terceros, ya sabes. Bueno, es la primera vez que, que, eh, que un equip eh, eivissenc queda a, eh, a, eh, a un playoff en el título, un equip masculí, en el títol d'una competició de les característiques de la Superliga de voleibol, és la primera vegada anau a lluitar per un títol. Heu estat a la final de la Copa del Rei, que és tot un èxit. Heu guanyat temporada darrere temporada, ascens darrere ascens, però ara això, eh, m'imagino que eh, teniu unes sensacions diferents, no? Sí, clar, perquè eh, estem lluitant amb institucions de la entitat de com Terol i, i Unicaja Almeria, eh, la veritat que que no, no, no, no acaba d'entrar de, de eh, en la realitat, no? Eh, mm. Tenim eh, també a l'Estindario que té una història darrere i nosaltres som el, el, el més nou no? d'aquests tres i per tant eh, hem de posar peus en terra eh, precisar-nos i va, aquí estem, aquí som i, i venim, hem eh, d'intentar de, de, de, de, de deixar el resto, la resta i arribar on, on se pugui, no? Toni, eh, això no atura. Vull dir que s'ha acabat la eh, lliga regular, ha començat el playoff, aquest dissabte crec que ha jugat el primer partit davant de, del Caja, no? Eh, eh, eh sí, que si... jugam a Unicaja dissabte i diumenge, sí? És el millor de cinc partits, dos, els dos primers fora, i el següent, si, si no guanyen cap partit, evidentment quedaria una bala aquí el dissabte següent, el dia 12, a Eivissa, mm -hmm. i si i pillam alguna cosa, agafam alguna cosa ja a pescar amb alguna cosa, eh, jugam dissabte i diumenge aquí a Eivissa, que és el que volem. Bueno, so, eh, sí. sí. No, dic que sou, sou equips molt coneguts, ja, vull dir, us coneixeu molt, sabeu sí. d'habilitat d'un i de l'altre, sabeu exactament com enfocar els partits, sabeu... Eh, què és el que més et preocupa ara mateix? Tenies ganes de quedar tercer per, per no tenir el, caja, el, el Caiteruel per enmig, però eh, eh, què és ara mateix el que més et preocupa de cara a aquesta confrontació davant de l'Unicaja? Mira, m'han preguntat diverses vegades si Terol o Unicaja. Mira, ah. acaben de jugar aquest cap de setmana, ha guanyat Terol 3-2 de 8 16 al darrer set al cinquè, 3 hores de partit, i ara dim tu, aquí triam, a un o altres. En mi cas acaba de, de fitxar a Jacint Hussein de, de Bahrein, eh, que va jugar amb ells l'any passat, acaba de reforçar-se una vegada més eh, al llarg de l'any, que ja ha fet tres reforç eh, des de l'inici de, de, de, de competició, eh, té un potencial a la xarxa que si tú la atacas por damunt de 3, 3 metres 50 no passes a pilota sempre, sempre costat, no entens? Mm. I per tant eh, serà un partit que si no estàs eh, al 100% i, i molt, molt fi, molt fi, molt fi, eh, evidentment eh, patirem, però com que a la final de la Copa del Rei que van tocar els nassos, per dir d'alguna manera... Sí. Eh, ara hem de tornar, hem de tornar eh? a Samonada, eh? hem de tornar a Samonada, ara. Eh? Com dius? Que dic que hem de tornar a Samonada, ara. Eh? Sí, sí, sí, sí. Hem, de, hem de tornar a intentar-ho, Molt bé, no sé. molt bé, molt bé. Toni, que moltes gràcies, que vagi tot molt bé, enhorabona, una vegada més, i a veure què passa a l'Ullar d'aquest cap de setmana amb aquests dos primers partits. Gràcies. Moltes gràcies per triar-me i saludo a, a tothom. Eh? Sí? Gràcies, a gràcies. Plató, també. Gràcies. Molt bé, gràcies Toni Gino. Gràcies. gràcies. Eh, Marcos, seguim parlant de pàdel. Seguim parlant de pàdel. Eh, bueno, cap la possibilitat de que un eivissenc se'n vagi a la Masia sí. i cap la possibilitat de que un eivissenc se'n vagi eh, a competir fora ja, eh? sí. que provi una mica, que, que sàpiga realment quines opcions i possibilitats té aquest ets tu. Sí. I, i com ho enfoques? Com ho veus, en això? Com ho valores? Eh, bueno, jo ho veig com a final és un objectiu a, a llarg plaç, que no és d'un mes cap a l'altre. Bueno, no, ha d'anar a poc a poc. Ara el dia 21 m'han confirmat que vaig a Barcelona a jugar un torneig de circuit català, que és, en teoria m'han dit que és on més nivell hi ha. I bueno, és jo estic motivat en tal de veure com, a veure com va els resultats, però bueno, jo estic entrenant cada dia i em noto bastant millor ara. També tinc que, tinc que dar les gràcies també en el grup de la policlínica mm. perquè m'està com subvencionant per poder intentar sortir fora i jugar a tornejos i tot. Bueno, hi ha que provar, hi ha que experimentar, hi ha que, hi ha que saber sí. veure Eh, eh, amb què ens trobem. Claro. Eh, normalment la teva parella és en Pere, no? En Pere. En les competicions. <laughs> I que en Pere, en Pere no se'n va, perquè ara que, no, no, ara que és no, papà de, de família... Ara, se va, ara no se pot anar. que llevar el eh? coche, los suegros, los padres... Bueno, una mica més complicat. Eh, Eh, què passa davant d'una situació així? Bueno, no? ara... Que la teva era et falla, bueno, ara... no? Sí, per això també hi ha que sortir fora per també al final conèixer eh, gent que està ficada eh, en sa élite, es pot dir. I anar parlant amb sa gent i a vegades algú, algú que es queda tot sense parella i parlar amb ells i conèixer gent i al final pues, jo crec que és trobar una parella i ja jugar a tornejos a poc a poc i bueno, i anar experimentant. I... Bueno, donde lo veis té 22 anys, eh? Que vull dir que... Este tiene... No, si com mi fill, eh. si té la misma edad. És un nene. Sí, uh, eh, Marcos, i tu, a part d'ara sí. aprendre de d'inspeccionar una mica els terrenys, sí. eh, d'anar veient com es conformen aquests circuits, aquestes competicions, uh -huh. eh, de provar... Tu quin seria el teu objectiu? El Aquest meu objectiu, que Eh, a mi m'agradaria Eh, dedicarme a me Puedo vivir Poder viure Si es posible, sí, pero me m'agradaria me intentar estar, ahora ser un jugador profesional. llegar hasta ahora a entre 30 millones, pero bueno, tampoc yo digo al millor a final de voy a estar, no, eso es un plan de dos, tres años mínimo y nada a poco a poco. Mm-hmm. Pero bueno. da un paso importante de que te arriesga que buscas ese objetivo. y eso es lleno de ilusión y de buscar ir para arriba, no claro. ir para abajo. Por claro. lo tanto, enhorabuena y que lo consiga. Gracias. Marcos. Però ja saps més o menys el teu nivell on està? Sí, però jo crec que també fa falta sortir fora per al final. No, jo, jo, jo per això, jo surt ja, fora no, per al final. Jo, jo, jo ho entenc, jo ho entenc. Aquí però ara mismo en Messi i tu abraçaràs l'àvio Sergio Tortosa. Sí que més o menys dius, jo estic a un nivell que puc competir amb, sí. amb qualsevol. Juan, veure, això a vegades jo ho Marcos, que también Ibis està molt limitat. Per això. Ibis no, no, és molt limitat. He fet pregunta, hay he que esto pregunta por eso, Claro, No, pero él sabe porque ha visto vídeos, conoce a los jugadores. Vamos, este tiene que estar más informado que yo en la entrevista. <laughs> Y aquí al final, al final aquí también jugamos siempre los mismos. Marcos, eh, tú estabas hablando de estar entre 30 de ranking, sí. eh? però ranking nacional. Rànquing... O internacional. Internacional. Internacional. internacional. Perquè eh, Spadel encara és un esport molt nou, no? Sí. És un esport que està molt establit a alguns països, però pocs encara. Pocs països, eh? sí. Pocs països. Sí. Per tant, eh, hi ha una bona oportunitat per anar, sí, anar a que aprofitar. Eh? internacional. Eh? <laughs> eh? eh, eh, clar, un s'imagina eh, en els que estan dins els 30 primers del rànquing ATP, per exemple, de tennis, sí. no? i diu, quines borrades sí, de sols sí, sí. guanyen, no? eh, dins el pàdel eh, es defensa un o realment és com una professió per anar a passar és eh, més, no? Vull dir, o, re, o, o no, o comença a unes bones bosses. Jo crec que estan entre, estan entre els 10 15 primers viuen d'això, perquè al final tenen els seus eh, sponsors, tenen... Però viuen d'això, però viuen molt bé. Viuen bé. O no és viuen... Els tenis és, és diferent. Dedicar. Poden dedicar-se. Es, es, es, dediquen... Sí. No, això no, no és com el futbol. No és comparable amb el tenis. No. Ja, però, però sabem que en l'esport, quan arribes en els 30 anys, 31, això s'apaga. Eh? Vull dir, que deia 15 primers, 15 pues, es van dedicando, sí. después cuando termina la carrera... Si te vas fuera entre el padre y de modelo, que yo te puedo echar un cable, <laughs> puedes trincar. ¿Están ahí de los primeros? Eh, ¿Qué edad están? No, tienen... 30... Entre 25 o 35 entre, Entre 30 i 40, sí. Ah, sí, 30 i 40. Sí, sí, sí, pues por, tienes, tienes... si tienes, més maduritas. Tiene 22, li queda, li queda, tiene 22. Li eh, queda molta, eh? li queda molta pila. Por, por Li queda molta pila, sí. I Espera, eh, una de les qüestions importants ara mateix d'un esport com aquest, com es pàdel, és a pesar de que hi ha molta gent interessada, a pesar de que hi ha molta gent que s'apunta i que practica, se baixa. La base és fonamental en qualsevol esport, no? Sí. I la baixa pareix que està començant ara, vull dir que han començat una mica per dalt, no? Sí. Estarrat, eh, sí, sí. Eh, la casa per no? Una mica els objectius des de, des de la delegació és un, un poc el que potenciar és eh, regular el tema dels clubs, instal·lacions i els monitors, el tema de les competicions i sobretot ara el que anem a entrar és la base, perquè tu veus les competicions i és de estan eh, totes les categories i no hi ha base. Ara, ara aquest any s'estan començant a fer eh, jornades, eh, l'any passat vam fer a través del Consell Insular una jornada, eh, vam treballar amb eh, l'esport en edat escolar, que vam anar per les escoles, eh, a promocionar, a promocionar el com molts d'esports, i ara aquest any han començat a fer, per, eh, organitzar els primers tornejos Eh, de menors, mm. però eh, no federats. I subjectiu, que parlàvem antes de és, és ja federar i la gent, pues, que el deporte tenga una, una, una sòlida estructura federa, I de, federativa. I infraestructures com estan? Eh? Infraestructures de pistes, de pistes instal·lacions... Mira, el que dèiem, eh, a Eivissa ara mateix hi ha 44 pistes de pàdel eh, amb instal·lacions esportives i de, sense comptar eh, ses, ses cases privades, urbanitzacions, sí. que aquestes no les cont. Eh? Es, es, es, Obertes, en es, school, es, sí, set no? clubs mm. que tenim ara, set, vuit, eh, pues, eh, n'hi ha 44, 44 pistes. I n'hi ha prou? Eh, el que dic... Per, per on eh, hem d'anar atacant, sí, en aquest sentit, no? A veure, és un... De, Pistes cobertes, és un esport instal·lacions... que va progr... Eh, vull dir, cada vegada hi ha més, més demanda, hi ha demanda, demanda, fa quatre anys va començar molt fort, però ara ja és, hem d'anar més poquet a poquet, és a dir, perquè cada vegada hi ha més oferta. El que tornàvem un poc a lo que deia de circuit, eh, gent que ha passat per el circuit insular, mm. de pádel, 800 eh, persones diferents, no 800 han competit en, una, en un mismo torneo, no, a lo largo de estos cuatro años han, han competido en algun torneo 800 persones, que ja, ja es tela. Eh, i, i, i deia això, no? pues que, que d'aquestes 800 no, no, hi ha, no, hi ha, no hem treballat la base. La base. Marcos, tu, tu i en Pere treballeu a base. I d'aquests lots ara que comencen 8, 9 anys, 7 anys, eh, tu que ja estàs a un cert nivell i en Pere també, com veus? Com poden anar progressant aquests boixos? Com veus eh, lots que no com Baltos, que veniu del món dels tenis, ells han començat d'espàdel directament, no? Sí, bueno, ha d'anar, a veure, es comença a poc a poc, tampoc ràpid, però bueno, és, hi ha gent amb més facilitat, gent amb menys, però... Però es veu projecció no? Es veu projecció, n'hi ha sí? algun garrit i tal que et destaca, també. Molt bé. Es veu molta il·lusió, sí. amb, això és ara, hi ha, Hi ha, ara sa base, ara que eh, fa dos anys no n'hi no havia no, quasi de boixos, no, no, competi, no competien o no claro, veies. Claro. No, no hi havia aquesta ara, demanda, diguéssim. Sí, ara hi ha molta... Sí Pere i Marcos. Molta il·lusió. Sí. Els, municipis, i... els municipis, tots els municipis. Tots, sí, tots, tots tenir xistes. I... i Pere i Marcos, com deia, que moltes gràcies perquè eh, gràcies tenia ganes de parlar de pàdel en aquest programa, ens han acompanyat dos Quedar aquí que hi polèmica. Campions. Ja parlant de futbol. <laughs> Eh, Ara de futbol. Si voleu participar, Si mos tornes a convidar l'altre dia, m'ha dit en Marcos, aquí una, pista, una, una pàlita de pàdel eh, o... Fem una exhibició, eh? Fem una exhibició l'altre dia, no? Bueno, eh, en Sergio i en Lavi van estar ben el partit del Portmany Ràpid. Mm el partit más importante de regional. Sí, pero pero que... Espérate que me voy a poner marcapaso. ¿Os divertir o no? Sí. Primero mandarle... Fíjate, a todas las personas mayores que nos ven, que yo quedo flipado. Mira, la madre musona de Paquito de Fisioeire, la madre de Tito Unas, que tiene entre 80 y 90 años, de la Sí, y los <laughs> padres de Cristian, portero Pumay que nos sigue mucha gente. Te digo que han llegado dos camiones de esos grandes de Dodoti uno va hacia Formentera y otro va al campo del Pulmay. ¿Has ah, hablado del Pulmay? Sí. Formentera Yo voy a hablar del Pulmay. Sí. Rapidet, però, eh? eh. noche no, que tenemos tiempo. Pero presión. El Pulmay... En rollos eh, no, no, no, tú... <laughs> venga. Eh, abuelo, quieto. no No, lo dejo porque tiene mucha edad y le puede llevar marcapaso. Mira. Ah, ¿Qué va a pasar, Sant Antonio? El Pulmay ayer, yo fui a un partido que va era de tercera división. Yo, entrada de tercera división, organización de tercera división y dos equipos que querían hacer fútbol. El Pulmay me quedó flipado porque tenía del 11 jugadores que sacó inicialmente, aquí, me, aquí Mauriño lo dirá, había 10 que habían jugado en tercera división, pero es que los 3 o 4 cambios que había habían jugado todo en tercera división. Eh, mm, ya desde aquí no le digo a Pepe Arabí que se vaya a ver a los Simpsons, porque ahora veo que tiene mucho trabajo, que se vaya a ver informe semanal porque no vean la que le espera, porque si el planteamiento que hizo ayer lo piensa hacer la liguilla, que se haga los juegos del Pulmay con Dodoti por si se le da el cagarrí. Porque ayer el, Pulmai hizo un primer tiempo que yo me quedé flipado, jugando la rap y no se enteró de nada. Luego el segundo tiempo, mm, dodotis.com el Pulmay atrás, que no sé por qué. Mi sorpresa fue el cambio de, de, Titi. de Titi del Formentera yo no entiendo la actitud del Puma en segundo tiempo. A ver si un día viene eh, Mauriño Pepe Arabí, se sienta aquí y nos lo explica. Porque ayer le doy a Pepe Arabí 2-0. 0 menos 0 bajo 0. El primer tiempo Pepe Arabí te doy un sobresaliente masiva. Porque me gustó el Puma. En el segundo, si te enfadas, mm, te pega un cabezazo contra una naranja. Porque el planteamiento del segundo tiempo fue dodoti.com. Y te felicito por el primer tiempo del Pulmay. Chapo, Un abrazo a toda la afición del Purmay. la verdad que mereció ganar el Purmay como, como ganó. Eh, la primera parte tuvieron muchísimas ocasiones. Yo creo recordar que el Rappi ni llegó ni a portería, eh, lo cual el planteamiento del Rappi evidentemente <laughs> era intentar dibujar buscar en alguna contra y pillar al Purmay. Purmay bastante, bastante bien la primera parte, pero sí la segunda parte bajaron, ¿no? No sé si eh, bajaron ah. la intensidad, aparte de bajar la intensidad eh, mucho despiste, no estaban, no estaban como tendrían que estar, porque el Rapi tiene jugadores que en cualquier momento te la puede, te la puede liar. Y, realmente me sorprendió, ¿no? Porque el partido que lo tenía bastante bien cara la primera parte para ir tranquilamente 3-4-0 el, el Y bueno, y pegó un bajón importante en la segunda parte, ¿no? Después eh, vimos que peligro realmente el Rapi no le llevaba al Purmay, ¿no? no sé si es que los jugadores o, el mismo entrenador Pepe, no sé si tiró la línea atrás y buscando que, que, no le diera ningún disgusto el, Rapi, pero realmente el Purmay se mereció ganar y por una ventaja amplia. No olvides que le pitan dos penaltis. Sí, no. No, y eh. otra cosa, el entrenador de Rappi también le quiero eh. decir que dónde se ha inventado mi amigo Iván Córdoba de poner a Antonio de lateral derecho que me explica a mí el invento que se ha hecho. Antonio lo tiene que poner en el medio campo y si no, que lo siente en el banquillo. Bueno, no tenía jugador. No, sí tenía, tenía 26, que los vi yo. No, realmente eh, yo me esperaba mucho más del Rapi ayer, ¿no? Eh, me gustaría destacar a Salazar, que hizo un partido increíble, ¿no? Eh, yo no sé lo que va a pasar. Con treinta y tantos años, pero... 1-0 y dos penales. penaltis. Bueno, ah, no, No, pero, pero el que no vio el partido, el marcador podia haver sido més ampli. mucho más amplio. En el primer tiempo. Eh? Una parte... Escolta, eh, com que anem una mica contra la lotja, el, jo aquest dissabte vaig estar a Puigdenvalls, vaig veure el president, Y está preocupada eh? Sí, sí, está preocupada No, y Buti el otro día me, preocupat perquè diu, a veure si encara... Eh, José Antonio... que, pujar tercera, Quería, ¿eh? quería destacar también que Buti el otro día me llamó la atención, me dijo, eh, Sergio, si habláis un poquito del bike que realmente estamos haciendo una campaña... Y le dije que... De Buti me a hablar yo en la Feria de Abril. Que sí, hombre, que, que la verdad que el Bike está haciendo un... Un campañón. increíble, como, como los años atrás. Sí, sí. Y veremos a ver, porque al final el Bike tiene que ir ahí a, a, a Bike tiene que ir rápido. Eh, y, y bueno, un zorro y está esperando que se va a jugar la liga contra el Puma en el campo. Por eso digo que me a de la feria campo, campo, cuando el campeones, porque campo una cosa, están acojonant el Puy de ¿eh? sé que, eh, porque muchas veces ah, vegades de eso, pero que hay gente que en la liga Interpobles por reserva yo, yo... Mm, fa jugar més gent, reserva, 11, diríem titular. ¿no? Una vez classificat, llavors Seguramente ja yo, yo me gustaría destacar un tema que, que seguramente que espavilarà, ¿no? Eh, yo creo que si el Purmai juegan en quinta, si juegan a todo, con, con, con, todo lo de respeto al Purmai, pero yo creo que pues una trampa, ¿no? Una trampa porque eh, el Puigdemont está haciendo un, un, un temporón, un playoff buenísimo y ojo, ojo, si, la mentalidad del Purmain no, cambia, eh, puede haber problema, puede haber problema. Yo creo que Pepe seguro que seguro que Pepe no estará contento con el rendimiento. no, adornes, que me veis más fácil. Si el Purmain hace el segundo tiempo en el Puigdembach que hizo ayer, Correcto. le el 5. Está más claro. Bonito. Ahora, eh, de repente la trajectòria del Formentera tornava a ser espectacular i és que perdem un partit ja, ja tornava el pessimisme, la preocupació, ara el Mercadal que va guanyar el Formentera sí. de repent hi ha entrat allà dins també, bueno, no com ho veus això? Bueno, ho veig que... que bueno, ja... Parlant de regional i ara tercera. Sí, l'altre dia vaig dir que es havien ferrar les sabates perquè la veritat és que eh, la eh, pressió que començaran a sentir ara serà forta. Eh? Forta. Mm molta, molta pressió per, per dos motius. Una, perquè, mm, vulgues o no vulgues, sempre parlam de que els arbitratges són una mica favorables no, cap, a, cap a Mallorca. Cap a Mallorca i sempre parlam, imagina't tu, Formentera, triple insularitat. Eh, vulgues o no vulgues, li posarán difícil. Li mm. posarán Yo al maestro lo admiro porque aunque me meta con en broma, lo quiero con locura y es un brujo. Yo he dicho ante los Dodotti que iba el camión para Formentera, no porque no jugaran mal ni bien, sino que en Formentera, los Dodotti ahora, porque mira lo que viene detrás, que están a dos puntos y a los Dodotti, voy a aclararlo esta vez. Pero no en fútbol mercadal, ¿eh? Ya, ya fa si A Binisalè yo me non fa por Margalà io fa més por Venezuela i el Poblense que, que, que, que el no, pero digo los Dodotti no por el juego de Formentera eh, que, a lo mejor han entendido más los Dodotti es por, el miedo que viene ya porque están mirando para atrás y como el Formentera se caiga de los cuatro primeros no vuelva a entrar Bueno, a me, equivoque Porque quiero que Formentera esté entre los cuatro primeros. El Rafael va a cumplir Eh? eh? Lo, lo, lo, lo, lo anormal va ser que no guanyàs en el darrer classificat i la penya pues en la seva línia. Eh? La, penya, la, penya, la, que se sale i el cabezón me ha dit hoy que todavía no tenemos asegurar medio. Ah, que puede quedar quinto. Puede, puede, no, puede quedar quinto. No, no, no toca ¿Eh? assegurat, no està assegurat está preocupado. No te, Muriana no tiene un marcapaso porque está pasando... Bueno, senyors, que tornem dilluns que ve. Gràcies. Gràcies. Pere, gràcies, gràcies Marcos. Gràcies. Ho repetirem, això, eh? Repetirem. Això, està bé, això està bé perquè d'aquesta manera ja cares mal passat. Sí. Si no veuen sempre els tres morts, no, no, perdona. els tres morts, menys mal que ara la setmana que ve. I que el jefe ven, ven, en todo, eh, eh. i, canviarem una mica bueno, el programa. Tienes que sustituir al gente El deixem, Juanito, gràcies. Nosotros que deixar Champions, gràcies. Sergio Valtros, teniu un contracte indefinit. Aquí. No, no, no, jo que vinc la gente joven que lo doy la silla. Gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos, com sempre, cada nit aquí a TF i cada tarda a Ràdio Èxit en directe ara mateix en tots vostès. Tornem dilluns que ve i parlarem de Champions, de Lliga, oh. parlarem de tot també una miqueta.